greba deialdia luzatu dute gaurko lab sindikatuak eta CGT sindikatuak mediko soziala arloan lan balintze zegokiak soldata palak eh, forma berriak horren aipatzeko gurekin eh, dugu lab sindikatuko Aines Aristo, egunan? Egunan? Eh, lehen galdera behar bada lab eta CGT elgarrikin ikustea ez da ainuzu gertatzen nolatan hau Sektoreka baditugu aheman esperdinak sindikatuen artean. Eta, mm, eta medikuntza sozialean lortu dugu adostasun bat eta bateratze gune bat, zortako gaur egun uh, elgarrekin deitzen dugu mobilizatzera baionara. Alta horrein arte sektoreka ere, ziren uh, ez zuten olako askatasunik, eh, mm, ez zz beti uh, du, duz duen hartu labekin batera deialdiak egitea? E, eh, Frantses lugaldi mailan, segur da CGTak eh, ez dituela olako eh, elkarlanak begi honez ikusten, gero tokirat, e, tokirat urbilduz, euskal egirat urbilduz, tokian berean badira nahikari desberdinak, eta be, sindikalista konbentzitu batzu, elkarlana begionez ikusten dutenak, beraz eh, eh, hori uh, uh, esker gaur egun uh, elkarrean ari, elkarrekin ari gira, behin goz medikuntza sozialean. Mm, Nei ren partetik izan dela aldaketa bat, eta justu puntuala edo, edo etorkizunean ere garatzen alko dena? Uh, Sail hortan etorkizunean haintzina segituko du, elkarlan horrek, eta gero laben txedea biztean da, da beste sindikatuekin lana egitea, bederen haien gana eta espero dugu ondo urteetan, sailz berdinetan berrelkarrelanak ere manen ditugula. Na, ez degin, enetekan maiatzar, elduen maiatzaren enean, ez duzu bortxatze batera desfilatuko? Eh, horren uh, aldetik ere aldaketak badira ah, bai. azken urteetan, ala ere, uh, ez dugu oraindik Euskal Herriko Intersindikal indartxu bat sortu, baina uh, eh, urratxak emaiten ditugu alde urtara eta, eta borondatea bada, pertsona pertsona batzuek, banaka, mm. Burundatak dituzte. Kusiko nola garatzen den. Grebara, greba ipatzeko, gaurko grebari doakionez, hori ere indakmetak eta bada? Bai, eh, hori uh, ere... Bisindikatuak batera agertzen ari Bai, bai, bai, hori zen nahia, eh, argiki. Eh, langileak ez baititugu zatitu behar, diadanik aski zatituak dira gaur egun, jasaiten dituzten erasugu ziengatik. Beraz, sindikatuak bateratu zera lagundu behar dituzte, eta bateratu zaldarrik ere eh, azkarkiago eh, ere maiten aldira. Euh, eta gaur, gaur sedea hori zen euh, langile oro deitzea eta, eta gaur pentsatzen dugu bi sindikatuek deiturik uh, langile pajasta bat bilduko dela bai honan bai. Hora nioztuki gaur kolorako deitu duzue uh, greba deialdi hau zendako zoindira agazoinak edo galdeak Jakin behar da, lehenik frantzes estatuan uh, eh, oroko gehan badela gaurko deialdi, deialdia, grebarako deialdia, medikuntza soziala eta sozialeko langileen zat, eh, bai pribatuko, bai eh, publikoko langileen zat. bai eta ere ikasleak, arlo jen hortan ikasten ari diren uh, gazteak. Uh, dei bateratua da, azken finean eraso berberak jasaiten dituztelako. Uh, sektorea... Haien lan esparroa desberdina izanik ere, erasur berberak jasatzen dituzte, murrizketa berberak, eskasia berberak, eta azken finean bokazioa eta haien um, baloreak berak dira. Eta pentsatzen dugu ez ditugula zatitu behar, hortako gaur bai pribatukoak, bai publikokoak deituak dira. Eta zer da salatzen duzuena, do galdetzen duzuena gaukoan? Azken urte hauetan ikusi dugu izuriteak agerian ezagri dituela eskasia hondiak osasungintzan oroak. Uh, ospitalea initza da, zaharretxeak, baina xailo xo bat baztertua izan da, hau da medikuntza sozialeko eta sozialeko langilegoa. Uh, hauek egun ergoan hor dira, gure jendartea zaintzen dute, hartatzen gaituzte, laguntzen gaituzte, uh, adindunak, haujak, uh, izan behar diren mm. jendeak. Zenta, sektore hori ipatzen zularik zertaz ari gira, bon? erizainak, zagetxeak, zer, zer sartzen da sektore horretan? Medikuntza sozialean eta sozialean badira uh, eh, osasun gintzatik at ari diren langileak. Gan uh, du hezitzaile berezituak, uh, teknikoak, um, etxereako laguntzaileak adibidez, edo eskoletan aur elbarrituak laguntzen dituzten laguntzaile guztiak eh, sektorea ikaragahia da, jende asko ari da arlo jende asko guri inguruan uh, sail hortan ari dira lanean, eta jende asko, langile asko, uh, baldintza oso txajetan. Ah, prekaritatea ageri da sektore hortan? sekulako prekaritatea, areagotzen ari dena, eh, eta beraz, jendarte prekaritatea prekario bat zeintzen dute, eta haien egoera prekarioa da ere. Eta menturaz, desberintasuna handiak batzu eta besten artean, uh, sektorean berean? Bai, hori ikusten dugu uh, desberdintasunak ere indartzen ari direla langile uh, beren artean, lan bera egiten dutenen artean. Eta datorren hilabeteetan izango diren adibidez uh, eh, itzarmen kolektiboen negoziaketek hori ere indartuko dute. Eran nahi du ber lana egiten duten bi langileak ez dituztea baita espada soldata berakukanen eta hori onartezina da. Hmm. Eta txertuarena ere sartzen da gaurko deialdian, hots txertua dut, ez dutenek bak eskatu pairatzen duten egoera? Txertoa beste uh, eh, erasuetariko bat da. Uh, txertoa baino gehiago... Ez da gehiago... espezifikoki gaur eh, salatua hori? Uh, bat da. Edo partez, bai. Partez, bai. Hori ere, oraindik indik ere, uh, tratu txarretariko bat da. eta ez dut baita espada txertoari lotzen, bai eta osasun ziurtageriari. Horrek ere, uh, zatitu ditu langileak batzu txertaket batzuek onartu dute txertatzea, beste batzuek ez, beraz sortan zatitu dira, batzuei kontrolatzea askatu diegu, beste batzuei ez, mm. hor mm. ere, behiz ere, uh, banaketak jasan dituzte. Eta terabidea zer da, dirua? Dirua behar da, baliabideak behar dira, uh, oeak ideki behar dira, eta behar da, lan balintzako betu behar dira, lan bide horiek erakargarriak bilakatzeko, eta langileak langilek ez ies egiteko. Zaintza uh, segurtatzen duten langilerik ez balin badugu gehiago, nola ebiliko da biharko diandartea. Nolako mobilizazioa espero duzue badakizue gutxi gura bera zoin eh, enpresetan, zoin eh, lantegitan eh, mobilizatuko diren? gure uh, afiliatuei esker badakigu oi hartzun handiko eguna izanen dela, uh, badira elkarte oso garantzitsuak irabaziaz morik gabeko elkarteak iparaldean uh, medikuntza sozialeko arloan ari direnak eta gehiengoa gaur egun bilduko da bai honan. Baionan, eh, manifestaldia deitu duzu amarteritan, hori da? Hori da, amarrak eterditan itzordua eman dugu eh, Baionako Merkatuko plazan. Eta manifestaldia departamentuko kontseilura joango da, uh, eh, departamentoa gelitzen baita diru emale handiena elkarte horiekiko. Eta ara angira, Uh, Uh, eh, itzordu bat eskatu dugu departamentuko kideei eta eta negoziaketzerak joango gira. Mm, galdera tekniko bat be, menturaz eh, bukatzeko, hor entzuten gaituztenak sortziak eh, eta laurden dira entzun, entzuten gaituztenak oraino greba egin dezakete edo abisatu behar da entzinetik? Uh, pribatuan ari bazarete uh, arazorik gabe, uh, baduzue greba eskubidea, gero greba ezabakarrik egiten, beraz, taletxo bat izan behar da, bederen bikide. Hori da. Hori horretarazten dut. Ba, ba, bakarka ezin da egin. Eh? Ez, bakarka ez. Atik eh, publikoan eh, haintzinetik uh, behar da zerbitzuak antolatzeko gisan. Eta horretarazten dugu, ez dela bortzaz sindikatua izan behar? Langile horok greba eskubidea du. Zomat jende espero duzue bai honan goizuntan, zaila da, zaila da gaitea. <laughs> Zaila da, zaila da, eta ez dut... Eh, ez dut ez nahi zaintzinatu nahi uh, eh, ikusiko. Sorpresa da, baina pentsatzen dut jendea mobilizatuko dela, zinez. Azteko, eh, Frantzia mailako mobilizazioa da, bai bada mobilizazio bat, pauen ere beste bat departamendua aipatzeko Etorkizunean beste mobilizaziorik pentsatua duzue, jadanik, edo ez horreino? Ez da datarik aurrikusia momentuko, baina uh, sentsu segituko dugu, bai ba, gauzak lortu behar dira, uh, sektore hori kenka lahian da, eta hatxantua, eta bai, brokak aintzina segituko du. Uda jadanik mobilizatu zinezten, eta horkin dugu, segur, eh, seguraren eh, kontra, segur, segurak azkenan, etzuen, etzuen eh, ekarri nahi zinutena? Ba, segur hitzarmenak tarapataka negoziatua izan zen, eta jende asko bide bazterrean utzi ditu. Gaur egun oraindik berrion eta berrogei mila langile, uh, langilek ez dute unkiko segurak eskenitako lantxaria. Beraz, ba, untsa da, baina ez da, ez nahikoa. Arrazoinak badira, kerrikera joaiteko. Hainez Aristoi, esker mila, gurekin izan egoizuntan, eta goiturazten dugu, beraz istantean, amartegitan, manifestaldia duzuela bai honan. Mil esker.